31 skirsnis Jiems nutilus pasigirdo šiuršenimas nendrynuose abu nervingai krūptelėjo, pakrantėje lyg pabaidytas paukštis šmėkštelėjo tamsų šešėlis, bet tai būtų tik tai vyriškio, sparčiai žingsniuojančio su juodo lagaminėliu rankoje. Skvarbiaus akis prakauliame išgeltusiame jo veide nepatikliai nužvelgiai atvykelį. Tai mūsų gydytojas Barnetas, lengviau atsikvėpė vodas. Labą vakarą, daktarė. Ar skubate pas Darnvėjus? Tikiuosi, kad ten niekas nesusirgo. Tokioje vietoje visuomet visi ligoniai, burptelėjo daktaras. Ir kartais rimtesni, negu jie patys mano. Ten netgi oras užkrėstas lygų ir epidemijų. Aš nepavydžiu tam jaunuoliui iš Australijos. O kas per vienas tas jaunuolis iš Australijos? Įsiblaškės, paklausė Peinas. Ha, prunkštelėjo daktaras. Negi kolega jums nepasakojo, juk jei neklysto, jis atvyksta šiandien, beveik senovinė melodrama. Paveldėtojas sugrįžta iš kolonijų į griūvančią protėvių pilį. Viskas autentiška, galioja netgi sena giminės tradicija, kad jis privalo vesti damą, laukiančią gebenio praizgytame bokšte. Šitoks anochronizmas. Bet jų kada niekada pasitaiko. Australas netgi turi šiek tiek pinigų, vienintelis šviesos spindulys šitoje istorijoje. O ką apie tai galvoja pati Miss Darnvey? Savajame gebenio praizgytame bokšte, sausai paklausė Martinas Vudas. Ta pati, kai ir apie visą kitą, atsakė daktaras. Šitame dilgėlėmis apžėlusiame prietarų lizde iš vis negalvojama. Čia gyvenama iliuzijomis pasidavus likimo valiai. Manau, kad šeimininė sutartį ir jaunikiai iš kolonijų jį laiko darnvėjo lemtimi – net jeigu jisai pasirodytų besasko protas, vienakis negras, sergas žudimo manija, jį pagalvotų, kad tai dar vienas štrichas, užbaigiantis niūrų paveikslą. Jūs neįtin palankiai pristatėte mano bičiuliui londoniečiui čionykščius draugus, nusijokė Vudas, o aš ketinau jį ten nuvesti. Mirtina nuodėmė dailininkui nepamatyti dar nvėjų šeimininių portretų, bet jeigu pilį šturmuoja australai, gal išties geriau atidėti vizitą. Ką jūs, ką jūs, tik aplankykite juos dėl Dievo meilės, nuoširdžiai suskato raginti daktaras. Jei kas gali praskaidrinti bedžiaugsmį jų egzistavimą, tas palengvins mano darbą. Turbūt reikėtų viso būrį giminaičių iš Australijos, kad jie išsijudintų ir kuo daugiau, tuo smagiau. Eime, aš jūs supažindinsiu. Artėdami prie rūmų, jie pamatė, kad jis tartum sala atskirtas griovė su jūros vandeniu. Jie perėjo tiltų į erdvę akmeninę krantinę, giliai išvagotą plyšių, kuriuose kopstelis žėlė balandos ir dagiai. Palšoje prieblandoje aikštelė plėtėjo tuščia ir negyva. Veinui net sunku buvo patikėti, kad mažas erdvės plotelis gali šitai padvelgti nikumą. Aikštelė buvo išsikišusi į vieną pusę tartum didžiulis įėjimo slengstis – Po žemutę Tiudoro stiliaus arką, durų keurimiai jodavo lyg ola. Daktaras, nei nestaptelėdamas, nusivedė jos į vidų ir Veinui teko nusivilti dar kartą. Jis tikėjosi kopsės siauročiais įvėjais laiptais į begriuvantį bokštą, o pirmosios žingsnius teko žengti žemyn. Kelis kart nulipę trumpais aptrupėjusiais laipteliais jie ėjo per sambreškės menes, kurias jai netamsių paveikslo eiliais ant sienų ir apdulkėjusios knygų lentynos – Būtų nesunku įsivaizduoti buvus viduramžiais pamėgtų kalėjimų po pilį juosiančių griovių. Tai vienur tai kitur žvakį, senovinėje žvakidėje išplėždavo iš tamsos atsitiktinę buvusios prabangos detalę, padengtą dulkių sluoksnių. Tačiau svečia ne tiek sujaudino ir prislėgė šį dirbtinę šviesą, kiek iš kažin kur prasiskverbęs bliškus natūralios šviesos atspindys – Perėjęs ilgą salę, jis pastebėjo vienintelį langą sienoje, neįprastai žemą ovalą, madingą 17 šimtmečio pabaigoje. Tas langas turėjo stulbinančią ypatybę. Per jį nebuvo matyti nei lopelio dangaus, tik tai dangaus atšvaitas, bliškus dienos šviesos lopelis, atsispindintis griovio vandenyje, paplauto kranto šešėlyje. Veino atmintyje iškilo legendinė šalo pilies valdovi, matydavosi pasaulį tik tai veidrodyje – Šitos pilies valdovė ne tik tai tam tikrą prasme matė pasaulį veidrodėje, bet dar ir apversta aukštinkojomis. Dievažiai jauti, kaip griuva darnvėjų namai, tiesioginė ir perkeltinė prasme. Tyliai ištarė vodas, tarytum jie lėtai grimstai pelkia ar dripsmėlį, kol kada nors virš jų galvų it žalės stogas sutyvuliuos jūrą. Net nesijaudindamas daktaras Barnetas krūptelėjo išvydęs figūrą, negirdimai artėjančią jo pasitikti. Ir iš tiesų kambaryje buvo taip tylu, kad ateiviai nustėro, susigrėbė, kad jie nebe vieni. Trys blankios figūros dunksojo blankiame kambaryje, trys juodai apsitaisė tamsų šešėliai. Kai vidurinioji figūra priejo arčiau, bliški šviesa iš lango apšvietė veidą, beveik tokį pat pilką kaip ir plaukai – Jūs pasitiko senasis Vainas, mažordomas, prieš daugelį metų likęs vietoje tėvo mirus ekscentriškam keistuoliai paskutiniajam lordui Darnvėjui. Jis būtų atrodęs malonus senukas, jei būtų visai neturėjęs dantų. Tačiau vienas vienintelis išlikęs dantis, kuris pasirodydavo vos pražiojus burną, suteikdavo veidui nuožmė išraišką. Pasitikęs daktarą ir jo draugus su deramu etiketu, jis nuvedė juos ten, kur sėdėjo kitos dvi jodai apsirengusios figūros. Viena jų, pagalvojo Peinas, nuostabiai dėrėjo prie niurios pilies senovės jau tuo, kad tai buvo katalikų kunigas tarytum išlindęs iš slaptavėtės ruščiomis žilos praeities persekiojimų dienomis. Peinas net įsivaizdavo jį poteriaujant, leidžiant tarp pirštų rožančiaus karoliukus, skambinant laidotovių varpais ar atliekant dar kokias kitas neapibrėžtas ir liūdnas apeigas šitoje liūdėsio buveinėje. Šią valandą jis turbūt guodė Dievo žodžių greta sėdinčią damą, bet nelabai įtikėtina, kad jo žodžiai būtų jai teikia pagodos ar bent pralinksminę. Šiaip dvasininkas buvo gana neišvaizdus, jo veidas paprastas ir neišraiškingas, užtat pašnekoviai buvo visai kitokia. Jos veido anaip tol nepavadintumėte nei paprasto, nei neišraiškingų. Rūbų, plaukų ir aplinkos Jo dimėje, jos veidas švietė bauginamai negyvo bliškumu, bet ir bauginamai gyvastingų graužių. Peinas ilgai negalėjo atitraukti akių, nors gyvenime jam buvo skirta dar daug kartų į jį įsižiūrėti. Vudas maloniai pasisveikino su savo draugais ir po kelių mandagių frazių pareiškė norys dar kartą pasižiūrėti portretų. Jis atsiprašė, kad atvyko tokią dieną, kai ruošiamasi šeimos šventei Bet jam buvo leista suprasti, kad šeimai netgi jaukiau, nes svečiai išsklaido įtampą. Tada jis nedvėjodamas nusivedė peiną per didžiąją pokelių salę į biblioteką. Ten kabėjo portretas, kurį jis būtinai norėjo parodyti ne tik tai kaip meno kūrinį, bet ir kaip savotišką myslę. Mažasis dvasininkas nukėblino iš paskaus. Matyti jis išmanė senovinius paveikslus, nepraščiau kaip senovinės maldas. Aš didžiuojusi, kad jį atradau, tarė Vudas. Manau, kad tai Holbeinas. Paaiškinimas. Hansas Holbeinas jaunesnysis 1497-1543 vokiečių tapytojas ir grafikas. Paaiškinimo pabaiga. O jeigu ne jis, tai jo epochos dailininkas nemažiau talentingas už Holbeiną. Portretas nutapytas gurbe, bet nuoširdžiai ir išraiškinga to laikotarpio maniera vaizdavo vyriški juodais rūbais, apsiūtais auksu ir kailiais – iš masyvaus papurtusio išbliškusio veido žvelgiai skvarbiaus akys. Kaip gaila, kad menas nesustojo amžiams šitoje raidos pakopoje, o vystėsi toliau, sušoko vodas. Ar jums netrodo, jog portretas pakankamai realistiškas? Ar netrodo, jog veidas dar išraiškingesnis dėl to, kad išaiškėja tamsiame, statiškame, nesminio atributų fone? O akis dar gyvesniais. Kaip dievą myliu, jos net per daug gyvos šitam veidui – vilingos veriančios, tarytum žvelgtų per didžiulis bliškiaus kaukės plyšius. Man regi šiek tiek statiška jo figūra, tarė Peinas. Viduramžių sambriškoje dailininkai dar nebuvo ganėtinai studijavę anatomijos, bent jau Anglijos šiaurėje. Antai kairė koja man atrodo neproporcinga. Nesiryščiau to tvirtinti, santūriai paprieštaravo Vudas, Meistrai darbavėsi tada, kai realizmas dar tik tai formavosi, kai dar niekam neminties nekildavo juo piknaudžiauti, tapydavo kur kas realistiškiau, negu mes manome – Jie tiksliai perteikdavo detalės, kurias nūnai suvokime saliginai. Galbūt jūs pasakysite, kad šito žmogaus antakiai ar akiduobės kiek asimetriški, bet jeigu jis taiga pasirodytų čia, pats įsitikintumėt, kad vienas jo antakis aukštesnis. Aš nenustepčiau, jei jis būtų šlubas, o takoja samoningai nutapyta kreiva. Bet jis įvelnė panašus, umai ištrūko peinui. Atleiskite mano netaktą dvasišką stėvę. Nieko baisaus, aš tikiu velnių, atsakė dvasininkas, keista veido išraiška. Beje, legendose velnės irgi šlubas. Klausykite, užprotestavo Peinas, nejau pradėsite įtikinėti, kad jis velnės, bet velniai rautų, kas jis per vienas. Lordas Darnvėjus, gyvenęs Henriko VII ir Henriko VIII laikais, paaiškino bičiulis. Tarp kitko ir apie jį pasakojamos įdomios legendos. Viena susijusi su užrašu ant reimo – Smulkiau apie tai galima sužinoti iš užrašų senovinėje knygoje, kurią aptikau šiuose namuose. Abu tekstai labai įdomus. Peinas pasilenkė arčiau ir sukinėdamas galvą ėmė skaityti arhaišką užrašą ant rėmo kraštų. Pakeitų senąją rašybą, tas užrašas rimavosi daugmaž į tokį keturailį. Su septintuoju įpėdiniu aš sugrįšiu, su septintuoju dužiu vėl išeisiu ir nieks tą valandą manęs nesulaikys, o mylima išverks akis. Nuo tokių eilių niku darosi, tarė Peinas, galbūt todėl, kad nič nieko nesupratau. Dar nikio pasidarys, kai suprasite, pusbalsiu tarė Vudas. Vėliau surašyta kronika, kurią radau senoje knygoje, išsamei pasakoja, kaip tas gražuolis sugalvojo tokį savižudybės būdą, kad žmonai buvo nukirsta galva už jo nužudymą. Kita kronika, rašyta žymiai vėliau, mini tragediją įvykusią po septynių kartų karaliaujant Georgams – Tas septintasis dar nvėjus nusižudė, prieš tai apdairiai įberės nuodų į žmonaus vyno taurę. Tvirtinama, kad abi savižudybės įvyko 7 valandą vakaro. Man peršasi išvada, kad tas tipas iš tikrųjų sugrįžta kas septinta karta ir, kaip sako eilėraštė, sukelia niekasdieniškų rūpeščių lengvapėdai damai, sutikusiai už jo tekėti. Šitas argumentas, tarė Peinas, gali šiek tiek nejaukiai nuteikti sekantį septintą džentelmeną. Vudas pritildė balsą, vos ne iki kuždėsio. Tas, kurio laukiama atvykstant šį vakarą, ir yra septintas. Haris Peinas taiga atsitiesė ir atstatė galingą krūtinę ir pečius, tarytum žmogus nusimetęs naštą. Kokius niekus mes visi tauzijam, sušuko jis. Esame įsilavinę žmonės ir, jei neklystų, gyvename mokslo amžiuje. Kol nebuvau prisikvėpavęs šitos prakeiktos priplėkusios atmosferos, kaip gyvas nebūčiau patikėjęs, kad galėčiau kalbėti apie tokius dalykus neprungždamas. Jūsų teisybė, pritarė Vudas, kai pagyvenė ilgesnį laiką šitoje paužėmė pilyje, daug ką ėmė matyti kitaip. Prisiplūkiau į valias restauruodama šitą portretą. Pradėjau jausti, kad jis kažkaip keistai veikia mane. Kitą sik negaliu nuvyti minties, kad drobėje nutapytas veidas kur kas gyvesnis negu šia čia gyvenančių žmonių numeriliškos fizionomijos. Jis nelyginant talismanas ar magnetas valdo stichijas, nulėmė žmonių bei daiktų likimus. Turbūt pagalvosite, kad nusifantazavau. Kas čia per triukšmas, umai sukluso peinas. Visi nuščiuvo, bet nieko nebuvo girdėti, tik tai iš tolis klido monotoniškas jūros ošimas. Paskui jiems pradėjo rodytis, kad per tą ošimą prasimuša žmogaus balsas, iš pradžių kimiai, paskui vis garsiau ir arčiau. Greit nebeliko abejonių, kažkas laukia ūkavo. Peinas atsisuko į žemą langą ir pasilenkė prie jo. Per langą nieko negalėjai matyti, išskyrus griovyje, kivuliuojantį vandenį, kuriame atsispindėjo dangus ir kranto ruoželis. Bet apverstas vaizdas buvo pasikeitęs. Nuo pakibusio kranto šešėlio kilo dar du tamsų šešėliai, žmogaus kojos stovinčios ant to kranto. Per siaurą lango ovalą buvo matyti tik tos dvi kojos, juoduojančios bliškaus melsvai raudono saulėlydžio fone. Atidžiai žiūrėdamas per langelį, peinas visas persimainė. Kažkaip keistai įstovi, tarė jis ne savo balsu. Ne, ne, pakuždomis ramino jį vodas. Atspindžiai dažnaukai šitaip iškraipo, raibuliuoja vanduo, o jums atrodo, kas atrodo, griežtai paklausė dvasininkas, kad tas žmogus apšlubęs kairę koją. Ovalinis langas iš pat pradžio atrodė peinui kažkoks stebuklingas veidrodis, o dabar jam pasivaideno, kad mato tame lange veidrodyje ir kitus nesuvokiamus likimo ženklus. Šalia žmogaus vandenyje atsispindėjo dar kažkas, ko Peinas negalėjo suprasti. Trys planitelaitės kojos bliškiame dangaus fone, tarytum greta nepažįstamojo stovėto trikoja pabaisa. Milžiniškas voras ar paukštis. Paskui jo atminti iškilo realistiškesnis vaizdas – pagoniško orakulo trikojas. Umai trikojas dingo, o žmogaus kojos dingo iš regėjimo lauko. Peinas atsisuko ir išvydo priešai save išbalusi mažordomo veidą. Šis prasižiojo kažką sakyti iš burnaus kyštelėje vienintelis dantis. Tai jis atvyko, tarė senasis Vainas, šį ryt atplaukė garlaivis iš Australijos. Grįždami iš bibliotekos į pokilių salę, jie girdėjo atvykėlio žingsnius dundant laiptai žemyn. Jis tempė su savim kažkokius daiktus, sudarančius nedidelį jo bagažą. Pamatęs vieną iš jų, Peinas atlėgo ir nusijokiai. Paslaptingas trikojis pasirodė besas fotoaparato teleskopinis stovas, lengvai sumaunamas ir ištraukiamas. Ir pats jį tempinti žmogus taipogi atrodė realus ir žemiškas. Jis dėvėjo tamsų, bet sportišką kirpimo kostiumą, pilkus flanelinius marškinius, sunkus jo batai gana nepagarbiai kaukšėjo senovinių menių tyloje. Kai jis ėjo artin susipažinti su lūkurėjančiu bureliu, buvo sunku pastebėti, kad jis šlubuoja. Tuo labiau, kad Peinas, kaip ir visi kiti, negalėjo atitraukti akių nuo jo veido. Australas matyt pajuto, kad jį pasitinka kažkaip keistai ir nejaukiai, bet kiekvienas iš čia esančių būtų galėjęs prisiekti, kad jis nežino, kodėl taip yra. Mergina jau lyg ir sužadėta su juo, be abejonės patraukė savo grožių, bet matyt ir išgazdino. Senasis mažordomas pasveikino jį su beveik feodaliniu laikų ceremonialu, bet spoksojo jį lyg į šeimos vaiduoklį. Dvasininko žvilgsnis buvo neįspėjamas, gal dėl to dar labiau slegintis. Peino mintys pradėjo krypti naują linkmę, jis pajuto likimo ironiją, būdinga graikų tragedijoms. Pirmą jis įsivaizdavo nepažįstamai esant šetoną, bet tikroviai, ko gero, buvo dar baisesnį, nes atvykusis įkūnijo aklą likimą. Darėsi kraupu pagalvojus, kad jis eina į nusikaltimą, nieko nenujausdamas kaip koks edipas. Į giminės pelį jis atvyko taip nerūpestingai nusiteikęs, kad vos išvydęs ją sustojo nufotografuoti, bet netgi fotoaparatas sumai tapo panašus į tragiškosios pitijos trikojį. Šiek tiek vėliau, atsisveikindamas, Peinas nustebo pajutęs, kad svečias netoks nepastabus, kaip jam atrodė. Australas negarsiai pasakė jam, neišeikite, ar bent netrukus vėl ateikite, jūs panašus į gyvą žmogų. Nuo šitų namų man kraujas tinksta gyslose. Kaip einas iškopė į paviršių iš tų beveik požemio menių, visa krūtenė įkvėpė nakties oro ir jūros kvapų, pasijoto tarsi ištrūkęs iš sapnų pragaro, kuriame grūdasi vienas per kitą įveikiai, bauginantis ir kartu nerealus. Keistojo giminaičio atvykimas buvo per daug netikėtas ir, taip sakant, neįtikinantis. Jo bruožuose tarytum atgimė veidas iš portreto. Tas antrininko panašumas baugino peiną lyg kokia dvigalviai pabaisa – Tačiau ne viskas toje pilyje jam atrodė košmaras ir ne australo veidas giliausiai įstrigo atmintin. Berods jūs sakėte, kreipėsi peinas į daktarą, jiems žingsniuojant per juosvas mėlį palei juoduojančią jūrą. Sakėte, kad ta jaunikaitė sužėdavo su mis Darnvei dėl šeimininės sutarties ar kažko panašaus. Toks įspūdis, kad pasakojote perskaitytą romaną. Istorinį romaną pataisė daktaras Barnetas. Darnvėjai užmygo letargo miegų prieš keli šimtmečius, kai tebe buvo gyvi papročiai, apie kuriuos dabar tik skaitoma knygose. Taip atrodo iš tiesų, egzistuoja šeimos tradicija tuokti antraus ar trečiaus eilės giminaičius, norint išvengti turto dalybų. Mano galva, didžiai kvaila tradicija ir jeigu jie dažnai tuokiasi tarpusavyje, pagal paveldimumo dėsnius neišvengiamai įsigimsta – Aš nemanyčiau, kad visi to šeimos nariai įsigimė, paprieštaravo Peinas. Ko gero, ne, sutiko daktaras. Tas jaunuolis neatrodo įsigimęs, nors jis ir raišas. Jaunuolis sušuko Peinas umai kažko įpykęs. Jeigu jūs manote, kad jaunoji dama išsigimusi, tai drįstu manyti, kad jūsų paties skonis bus įsigimęs. Daktaro veidas apsiniaukė. Manau, kad apie tai žinau šiek tiek geriau už jūs, atrėžė jis. Likusią kelio dalį abutilėjo. Kiekvienas jautėsi nepagristai, buvęs toržėvis ir dėl to susilaukęs tokio pat nepelnyto atkirčio. Peinas dabar liko vienas su savo mintimis, nes jo bičiulis Vudas užtruko pilyje kažkokiais reikalais susijusiais su paveikslais. Peinas, nesidrovėdamas, naudojosi pusbrolio iš kolonijų kvietimu dažniau lankytis. Atvykėlis vis dar jautėsi it nesavas. Sekančiomis savaitėmis jis kur kas detaliau apžiūrėjo Darnvėjo pilies tamsius interjerus – Beje, vertėtų paminėti, kad jis ne visą laiką skyrė pusbrolio iš kolonijų nuotaikai praskaidrinti. Mis Darnvei melancholija buvo labiau įsisinėjusi, tad ją dar labiau reikėjo pralinksminti. Žodžiu, jis buvo pasiryžęs negailėti jėgų. Tačiau sąžiniai retkarčiai simdavo graužti jį, o padėties neiškumas trikdė. Slinko savaitės, bet iš naujojo Darnvėjaus elgesio negalima buvo suprasti, ar jis jaučiasi senaus tradicijos įpareigotas ar ne. Jis klydinėjo tamsiomis galerijomis ilgai, stoviniuodamas priešais lemtingai paveikslą. Šito namo kalėjimo šešėliai jau kaupėsi virš jo galvos. Australo pasitikėjimas savimi kasdien vis labiau tirpo. O Peinui niekaip nesisekė įsiaiškinti to, kas jam buvo svarbiausia. Kartą jis pabandė atverti širdį bičiuliui Martinui Vodui, kuris kaip paprastai triūsė prie paveikslų, bet ir iš jo neišgirdo padrasinančio žodžio. Man rodos, jums nėra ko kištis, trumpai drūtai pasakė Vudas, juk jie susižadėja. Savaime aišku, nesikešiu, jei jie susižadėja, atremė bičiulis, o jeigu ne... Aišku, aš nė neužsiminiau Miss Darnvei, bet ją pakankamai dažnai matau ir įsitikinau, kad ji nesijaučia sužadėta, net jei ir pripažįsta, kad taip buvę sutarta. O pusbrolis apie tai nekalba, lyg iš viso nebūtų nieko girdėjęs, juk šitoks neiškumas visus dergina už vis labiausiai jūs širštokai pastebėjo vodas, bet jeigu norite žinoti mano nuomonę, tai aš manau, kad jis tiesiog bijo. Bijo, kad ji atstums, paklausė Peinas, priešingai, kad sutiks, atsakė vodas. Dėl dievo meilės nežiūrėkite mane tokiomis akimis. Aš nemanau, kad jis bijotų mis darniai. Jis bijo paveikslo. Paveikslo? Perklausė Peinas. Prakeikimo siejamo su paveikslu, patikslino vodas. Ar jau pamiršote ketureilį apie darnvėjų lemtį, laukiančią jo ir jos? Žinia, nepamiršau, bet paklausykite, ėmė karščiuotis peinas. Ir darnvėjų lemties negalima dviejų paaiškinti. Iš pradžių sakėte, kad negaliu nieko tikėti dėl šitos tradicijos, paskui, kad papročio negalima laikytis dėl prakeikimo, bet jeigu prakeikimas gali sugriauti tradiciją, tai kodėl mis darnvėjai privalu laikytis tos tradicijos. Jeigu jie bijo tuoktis vienas su kitu, vadinasi, kiekvienas iš jų gali tuoktis su kuo nori. Ir dramos kaip nebūta. Kodėl aš privalau saugoti jų šeimos tradicijas labiau už juos pačius, man rodos jūsų požiūris visai nelogiškas. Čia ir pats velnis koja nusilauštų, piktai burptelėjo vudas ir vėl įnyko stoksenti plaktuku porėmį. Ir štai vieną rytą naujasis paveldėtojas nutraukė užsitęsusią ir slopę tylą. Jis pasielgė šiek tiek nelauktai, gal kiek ir stačiokiškai, kaip matyt buvo įpratęs, bet aiškiai kupinas dorų ketinimų. Australas atvirai paprašė jam patarti, bet ne vieno ar kito kaip peinas, o visų iš karto. Kalbėdamas jis kreipėsi visus susirinkusius, tartum politinis veikėjas atvykęs pasirinkėjus. Jis pavadino tai kortų atskleidimu. Laimė, Miss Darnvei nedalyvavo šitame forume – Peinas net pasipurtė įsivaizdavęs, kaip ji būtų čia jautusis. Bet australas buvo nuoširdus. Jam atrodė natūralu prašyti pagalbos ir informacijos. Jis sušaukė savotišką šeimos tarybą ir paklojo savo kortas ant stalo, teisingiau sviedė jas ant stalo kaip neviltis apimta žmogus, kuri dieną naktį persekioja neįsprendžiama problema. Per trumpą laiką pilies šešėliai, žemi langai ir įsmukusios grindys keistai paveikė jį, dar padidino tam tikrą panašumą, kuris neėjo visiems iš galvos. Penkitas vyriškių, skaičiuojant ir daktarą, sėdėjo aplink stalą. Peinas įsiblaškęs pagalvojo, kad vieninteliais ryškios spalvos kambaryje Jo paties vasarinis kostiumas ir diplaukai, nes dvasininkas ir mažordomas buvo apsitaisę juodai, o Vudas ir Darnvėjus, kaip paprastai vilkėjo tamsiai pilkais kostiumais, kurie čionai atrodė beveik juodi. Galbūt dėl to kontrasto jaunuolis ir pavadino jį gyvų žmogumi. Ta akimirka Darnvėjus omai pasisuko krėsle ir dailininkas net nusteiro suvokęs, kad jis kalba apie patį baisiausią dalyką pasaulyje – Ar čia yra tiesos, paklausė jis, aš klausinėjau save, kol ima svaigti galva. Nebūčiau patikėjęs, kad kada nors galvosiu apie tokius dalykus, bet vis mąstau apie tą portretą, apie tą eilėraštį ir apie sutapimą, ar kaip jūs šitai pavadintumėt. Ir mane ima krėsti šaltis. Ar čia yra tiesos? Ar egzistuoja dar nvėjo lemtis? Ar tai tik idiotiškas atsitiktinis sutapimas? Ar turiu teisę vesti? Ar aš tuo prisišauksiu iš dangaus kažką tamsaus, šiurpaus, nežinom ant savo ir ant kito žmogaus galvos. Jo žvilgsnis klajojo aplink stalą ir įsmigo į ramų dvasininko veidą. Atrodė, jog australas dabar kalba tik jam. Praktiškas peino protas sukilo besiklausant, kaip prietarų problema pateikiama svarstyti tam kopinam prietarų tribunolui. Jis sėdėjo greta Darnvėjos ir įsikišo dvasininkui dar nespėjus atsakyti – Aš sutinku, kad sutapimai stebinantys, prabilo Peinas apsimestinai nerūpestingai, tačiau mes ir nuščiuvai per kūną trenktas. Darnvėjus greždamas pasuko galvą, kairysis antakis kilstelėjo ir akimirką veidas iš portretos poksojo į jį. Panašumas buvo toks kraupus, kad visi sudrebėjo. Senajam žardomai ištrūko kimus atodusis. Ne, tai beviltiškai įstinėjo jis tai, su kuo mes susidūrėme per daug siaubinga. Taip, negarsiai pritarė dvasininkas, mes iš tiesų susidūrėme su kažkuo siaubingu, siaubingiausiu iš visų man žinomų dalykų, su kvailumu. Ką jūs pasakėte? Paklausė Darnvėjus, nenuleisdamas nuo jo akių. Aš pasakiau su kvailumu, pakartojo dvasininkas. Iki šiol nesikišau, nes tai ne mano reikalas. Aš tik laikinai pavaduoju šitos parapijos ganytoje ir lankydavausi pilyje mis dar neįkvietimu. Bet jeigu klausite mane tiesiai, kągi, mielai atsakysiu. Visiškai nebejoju, kad nėra jokios darnvėjų lemties, draudžiančios jums vesti bet kurią merginą. Ne vienam žmogui negali būti nulemta padaryti net menkiausią nuodėmę, o ką jau kalbėti apie tokias sunkias kaip savižudybei ar žmogžudystėj. Negalima priversti jūsų elgtis prieš savo sąžinę vien tik dėl to, kad jūsų pavardė Darnvėjus, o nesakysim Braunas. Brauno lemtis, pridūrė jis su sarkazmu, arba dar geriau, tragiškoji Brauno lemtis. Ar jūs nuoširdžiai patarėte man šitaip galvoti, sušuko australas? Patarčiau jums daugiau galvoti apie kitką, linksmai atsakė dvasininkas. Kodėl apleidote besivystantį fotografijos meną? Kur pasidėjo jūsų aparatas? Ši čia pačioje, be abejonės tamsu, bet viršutinio aukšto arkų nišose nesunkiai galima įsirengti puikiausią laboratoriją. Keletas darbininkų bematant uždengtų stiklinį stogą. Nejaugi užprotestavo Martinas Vudas. O aš maniau, kad kaip tik tai jūs iš paskutiniųjų ginsite šituos nuostabius gotiškus kliautus. Juk tai bene geriausia, ką jūsų religija yra davusi pasauliui. Man atrodė, kad kaip tik tai jūs turėtumėte gerbti šitokį meną. Negaliu suprasti, kodėl pajutote tokį potraukį fotografavimui. Aš pajutau potraukį dienos šviesai, atsakė tėvas Braunas, ypač šitoje abejotinoje istorijoje. O fotografija turi tą privalumą, kad priklauso nuo dienos šviesos – O jeigu jūs nesuprantate, kad galėčiau sumalti į miltus visus pasaulio gotikinius kliautus, jei tą kainą išsaugočiau nors vieną iš žmogaus sielą į ramybę, tai nutuokėte apie mano religiją dar mažiau, negu jums atrodo. Jaunasis australas pašoko iš vietos, tartum naujai gimęs. Dievažiai, tai bent žodžiai, sušuko jis. Prisipažįstu, nesitikėjau to išgirsti iš jūsų. O žinote, dvasiškas tėve, aš įrodysiu, kad dar nesu suguręs. Senukas mažordomas nenuleido nuo jo išgastingai nerimastingo žvilgsnio, tarytum jaunuolio protrukyje būtų išvelgęs pražūtį. Ir ką jūs ketinate daryti, virpančių balsų paklausė, ketinu nufotografuoti portretą, atsakė Darnvėjus. Tačiau savaitėj te praslinkus susikaupė tamsus negandos debesis, užtemdė sveikos nuovoko saulę, kurios veltoj šaukėsi dvasininkas ir vėl nugramzdino pilį į Darnvėjų lemties sutemas. Įrengti naują studiją buvo visai nesunku. Viduje ji niekiek nesiskyrė nuo kitų studijų, tuščia erdvi ir sklidina dienos šviesos. Bet žmogus užlipęs laiptais iš požymė tamsumaus pasijusdavo lyg įžengęs į tviskantį, nenusakomą kaip praeitis pasaulį. Vudas gerai ištyrinėjęs pilį, nugalėjo savo estetinės pretenzijas ir pasiūlė rengti tamsiją laboratoriją kambarėlėje, kažkaip išlikusime tarp antrojo aukšto griuveisių. Dar dviejus – pasislėpęs nuo baltos dienos šviesos, kuizdavosi ten apšviestas vyšninės lempo šviesos. Vudas kažkokią progą pajaukavo, kad ta raudona lempa padarė iš jo vandalą. Tamsus kambarėlis su krovinais atspindžiais ant sienų atrodė romantiškas tartum alchemiko ola. Ta diena, kai Darnvėjus buvo nusprendęs fotografuoti paslaptingai portretą, jis atsikėlė aukštant ir vieninteliais raiktiniais laiptais, jungiančiais abu aukštus, atsinešė jį iš bibliotekos – atrėmė portretą ant Molberto, nutvieks to ryškios dienos šviesos, o priešais pasistatė fotoaparato trikojį. Jis pasakė norėjęs pasiūsti portreto reprodukciją žinomam antikvarui, rašiusiam straipsnį apie Darnvėjų pilies senienas. Tačiau visi suprato, jog antikvaras tik priedanga daug gilesniems dalykams – Tai buvo savotiška dvasinė dvikova. Jei ne Darnvėjaus su demonišku paveikslu, tai bent Darnvėjaus su jo paties dviejonėmis. Jis ryžosi suremti akis į akį blaivę fotografijos realybę su tamse portretinė mistika. Ar naujojo meno saulė šviesa neįsklaidys senojo nakties šešėlių? Galbūt todėl jis panoro viską daryti pats, nors ir žinojo, taip ilgiau užtruksia. Kad ir kaip ten būtų, Apsilankiusiems studijoje eksperimento dieną nesinorėjo ten ilgiau užtrukti, nes Darnvėjus buvo užsidengęs galvą aparato gaubtu ir nesileido į kalbas. Mažordomas atnešė jam pietus, nes Darnvėjus atsisakė nusileisti žemyn. Po kelių valandų senasis tarnas sugrįžo ir rado maistą beveik suvalgytą, bet, išnešdamas indus, vietoj padėkaus išgirdo tik niurnėjimą. Peinas užlipo pažiūrėti, kaip jam sekasi, bet, kadangi fotografas nebuvo nusiteikęs šnekėti, sugrįžo į apačią. Tėvas Braunas taip pat apsilankė studijoje, neįkiriu pretekstu, perduoti Darnvėjui laišką nuo eksperto, kuriam buvo ketinama siūsti fotografiją. Jis paliko laišką ant tuščiaus ryškinimo vonelės ir nusileido žemyn. Savo mintimis apie tą erdvų stiklinį narvą, kupiną dienos šviesos ir entuziasto užsispirimo pasaulį, kurį tam tikrą prasme sukūrė jis pats, dvasininkas nepasidalino su niekuo. Beje, netrukus jis turės prisiminti, kad paskutinis nulipo į vėjais laiptais, jungiančiais abu aukštus, palikdamas viršuje vienišą vyriškį tuščiame kambaryje. Visi kiti stoviniavo svetainėje, esančioje greta bibliotekos, prie masyvaus juodmedžio laikrodžio, panašaus į titanišką karstą.